Parolado crescigas la lingvon. En la comenzo Esperanto estis celata cefe por scriba uso, char tutmonda parola comunicado ja apenau eblis. Dum la 1912 jaroi, do post la unua mond milito, Esperanto popularigis inter laboristoi, ciui ja esperis per internaziigo de la soziai sistemoi decidan progresson directe al monda pazzo cae cun laboro. Tiu espero tamen estis detruita en la jaro 1929, ciam ocasis crasho de la borsoi cae sequis forta malcresco de la economio cun amasso da sen laboruloi. Tio fin fine conducis alla dua montmilito post quiu establigis en la mondo, precipe en Europo, nova ordo. Nome la mondo estis dividita en influosferoin de unu flanque usono, cun siai alianzanoi, cae ali flanque sovetunio, cun siai satellitae statoi. Ciui grandai esperoi pri la accepto de esperanto ciui iom post iom estis realigintai gis la jaro 1929, nun, post la mond milito, en 1945, estis ne plu realismai. La supervivinta esperanto movado ja daurigis sian agadon, sed la divido de la mondo inter occidento kaj oriento malhelpis ciuin clopodoin. Dum en la comunisma elando la russa lingvo farigis pli grava, en la occidenta elando la angla lingvo pli cae pli estis acceptita kiel guida lingvo en internacia trafico kai commerzo. Post la jaro 1945 ja ocasis multai universalai congressoi kai aliai internaziai esperanto aranjoi kie esperanto estis parolata, sed la nombro de parolantoi de la lingvo daure restis malalta. Decida shangio de la situazio ocasis comence de la 1990-ai iaroi, ciam disfalis Sovetunio, cae la tuta comunisma bloco. Sam tempe aperis la unuae germoi de la interreto, ca iam functii satelita televido ca radio. Do la condicioi por monscala parola comunicado, essenze plibonigis. Exemple, pola radio, cio tiam ne plu functii sub comunisma regado, comensis el sendi per satelito. La persona e contactoi inter homoi e la du iamai politicae sistemoi nun intensigis, Tio conducis ancau al suffice granda nombro de internaziai familioi, en ciui esperanto estis la comuna lingvo. Dum ne estis successai la clopodoi por la enconduco de esperanto kiel oficiala lingvo, au kiel instru objekto en lerneioi, aliflanke kreskis iu esperanta popoleto, kiu povis rencontigi dum multae internaziai arangioi. Esperanto do crescis per la natura metodo. Fine de la 1990 jaroi, la interreto jam vaste funcciis, cai tia la organizado de Esperanto arangioi ocasis jam en la interreto, cai en la jaro 1990 ok, mi reaudigis programoin de Pola Radio en la interreto, porce ancau auscultantoi exter Europo povu ausculti elsendoin en suffice bona tecnica qualito. Tio pronis la crescon de Esperanto en Usono, cie ocasis pli cae pli da Esperanto aranjoi, cie oni parolis la lingvon je alta nivelo pli cae pli da talentai usonanoi, inter ciui trovigas ancao iunae virinoi, ec curagis paroli publice en interretae filmetoi. Tio donas alla socia cresco de Esperanto novan impeton. Por usonanoi Esperanto estas intelecta defio, cae eblezzo, egal raite cae sam nivele comunici cun homoi el la tuta mondo ili povas helpe de esperanto atingi concretain homoin, cae interchangi cun ili opinioin cae spertoin. Ella iama esperanto movado farigis tut monda esperanto comunumo, ciu ne plu imitas statain structuroin. Parolado stimulas la crescadon de esperanto en la mondo. La technicae rimedoi hodiau ebligas tion. Nun, nur suffice da homoi devas capti la occasion, por au persone contacti homoin, exemple per Skype, au por publice al paroli tut mondan spectantaron, exemple per YouTube-ai filmetoi. Ju pli da prefere iunai homoi, tiel practicas esperanton, des pli alloga la lingvo farigios, cae tiel plus crescos.